Njuti na muragenzi mwandanya gukurikira radio isanganiro kaze mu kiganiro ahiwanyu havugwa makiganiro mama mukurikira buri munsi wa mbere amareka tubonera kajya kubasaba imbabazi ku minota twacerewe ariko rero ikiganiro kiratanguye eh, ikiganiro rero kuno munsi kaba kiremeshejwe nanje Didier Niyonzima mu ngabwe byuma ndi kumwe na Eric Uwimana eh, tudatevye rero tubibutse inimero mushaka twakura ko hari umunazaje jimaze gushika ku murongo tumaze tumwakire allo allo Halo? Halo? Turabona umunyanyi wacu ntabwo tumvikana. Halo? ngira nza gusubira kutwakura mu kanya nariko ndabwire kuri iganiro nyezina gitanguye eh, aho rero muheza mukatwakura mugese mukora twumviriza mukatubwira cyangwa mukatuyagira ujyanye n'amakuru amakuru y'ibyabaye hari umuntu ari ku murongo alo alo ntabwo tumvikana uti rero mwebwe muri ko muratwumviriza murashobora kutwakura mukatubwira amakuru y'ibyabaye aho muherereye abamenyeshamakuru batashoboye kumenya acanye kumbure batashoboye gushyika kugira ngo bashobore kuyatohoza hano rero murashobora kutwakura ku nimero mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajyana icyenda mitatu na gatatu umunyanyi ku murongo alo ndagize mwiriwe n'amahoro watu watu bikuza pfara watu watu barafara nyerodi mu ntara zitandukanye buraza mm konda kondo uri muri commune buraza mu ntara ya Gitega Eko ibinyobwa bya buraseri bitira mu Konda konda ntabwo tukumva neza Ndakumva Uvuze ngo ibinyobwa bya buraseri bigize gute ngaho muri commune buraza Bitira mu bitatu Biduzwa Amutari harangura 2000 Aha uh -huh. Jamii 2005 Mm. Jamii none iyo mubagije abazigurisha kuri ibyo biciro bavuga ngo agana kwa karorero eh. muri komine bukatazi amutego amafaranga ibihumbi bibiri mhm. usika muri muri sande sande muri komine yacu ya burasa amutego akagura ibihumbi bibiri mm. mu mazone ya komine ya burasa amutego akagura mhm. kera amutego aho izimba muri mu mazone cyangwa mu mitumba mm. bwabo amasezi zije mu none mubagije babagira ko zizimbye kubera ubwo nibarabe nyene badukure ko imizigo y'ibintu baguma ayo abo badandaza abo badandaza none baduzi ibiciro babisigura gute iyo mubabagije mugi nk'abanyagihugu eh, ndashima cyane ndona wa muteko w'ibi bintu cyako ku mutima watu watu mugakuru cyane zo iburaza ku ibiri n'atatu ibiri ego iyo ni ya musiteri ego ikirere n'igihumbi n'amajana ndiko ndakubaza nti none mubabajije mubabajije igituma babigurisha kuri ico giciro bavuga ngo ni kubera amarongo amarongo namarongo kandi amarongo ashazira amato mm twizeye ko abajeje intwaro rero abakiye ku abajeje kubariza ibintu bakora byo abantu baguma tutugiza ku binyobwa bya buraseri ah ego je niko nakoranye n'abandi muntu abitira muri komine burasa ubundi ari wamutse ku 2000 n'ijana ananywe ku 2000 mhm. na 2003 Mm. ego amahomeza azi wa matuka bitatewe na cyo umugani reka alo uh, konda konda biri ku nzira paul yatwa ko yariho muri komine buraza mu ntara ya gitega uh, tumushimira ko aratubwira ko rero ibiciro by'ibinyobwa bya buraseri nk'ibiyeri na musiteri ngo bizimbye cyane uh, tuzere ko abagejeje gukurikiza ibi biciro babyumvise undi munyanya ku murongo alo yamaze kuva ku murongo nari ko ndabibutse nimero za telefone mushobora kutwakora kugira ngo mutwakure undi yamaze ku murongo alo mm, alo alo mwiriwe mwiriwe neza tuyagana abandi mutwakuye muri he eh, ndi ni mutambu ni mutambu n'amahoro n'amahoro mm, aho amakuru tutamenye ni ayahe nuko twimbuye umwimbu w'ikawa tukabura aho tuwusorera i bujumbura n'ubu tukaba dushonze tukaba twabuze abatugurira mm. none bugi ikawa eh. ntifite ikiringo ishorerwa ko n'ubugi yego ku muri no bitwara bati bahora batugurira bakavanga ibiciro bya korotse kugeza mm. nuno munsi turazaza ifise zumye twabuze abazitugurira nibyo ababwiye ko ibyo biciro byakorotse ni bande batubwira uko nyene aho twahora dusorera hajya kuri bukafi none ibiciro eh, igiciro leta yashinze ntacyo murakizi yego twari tukizi ariko n'ukuri kuva muri muhuta n'abandi benshi barazifise zumye twabuze hmm. aho tuzisorera aho mahora muzi aho mahora muzishorera nk'uko bitegekanye na bitegekanye n'abigejwe bihoho bimeze gute aho twari tuzisorera twasanze hugaye dusanga ari umwonga hajya kuri bukafi ntibatwakira hmm. abo tubona ubu tubu rero mu gikawa ziri muhira yego zirunze ngaho twa turashonze n'ukuri twabutse uko tugira mm. eh. kumbure abaje eh, igisata kijeje itunganya ry'urudandazo rw'ikawa twizere ko eh, ibyo babyumva ama ibiciro burya bishinga igiciro cy'ikawa gishingwa na leta Allo yamaze kugenda umwanya wacu twakwiye ari ngaho imutamba hatubwira yuko ofisi badaronka abashorira ikawa ubundi umwanya ku murongo yamaze kuvaho hama rero nibaza nk'uko bisanzwe bizira igidandaza igitegwa cy'ikawa igiciro gishingwa na leta umwanya ku murongo alo igihe bita namahoro mwiriwe neza ashi mwakiro turahenda kabisa turashima n'akapura gahejeje mm, kuko ni focus tuvuga ni mwakiro ashe wa mutoya mm focus aho ibyo tutamenye nibiki biki tutamenye ni nk'ibyo dukwiye kumenyera hamwe n'ukuri kw'imana hmm. mugerageze emu abanyagihugu barandembeje nk'ingendanye ngo mbe ngo iradiyo yacu ngo ariyo yiwawe ngo yagiye eh. isanganiro amezi atatu agomba kuyiredije hmm. naraje n'igihe naranakubuze no muri studio ngo tukiganire umwanya muremure twakiganire na ba mitebutsi hmm. ndakibabwira bambwira ngo barimo baragerageza n'ubu yego uko babikubwiye n'uko bimeze fokasi mu kiganiro eh. giheruka hari benshi batelefoni bavuga yuko n'ubundi batatu bamwe twabwiye yuko ni ibintu bisaba uburyo bwinshi kandi bigasaba ibikorwa byinshi urumva bishobora gufata igihe mugabo narabwiye yuko icyifuzo cy'isanganiro nayo ni uko abanyagihugu eh, mu mihingo itandukanye yose y'igihugu mushobora kuyikurikirana kunda jenda twe nk'abanyagihugu ukuntu bakunda isangano nibwaba ari uburyo busaba ko twotera muratubwira ahubwo natwe tubatere reka kumbura rero yigejeje ko barabyumva mugabo cyane cyane mu eh, n'abandi babyumvireho kumbura ni nayo nyinshi ukwiye guha abanyagihugu umenye nti eh, icyo kibazo barakizi kandi icyifuzo ni uko mushobora kubakurikiranya kubakurikirana neza murakoze cyane ndamukiriza uwo muhungu w'urupara yicaye mu buhinga bw'ibyuma ni eric w'imana niho yibereye nantiya mugire ijoro ryiza ngaho imwakira fokasi ya twese muntu w'imana mm. arakoze fokasi atwakira ari ngaho undi munyanya ku murongo alo alo oui mwiriwe mwiriwe neza ndi amerika amerika yego nashaka kuvuga eh, uri he mu amerika mu kibenga yego nashaka kuvuga kuri byerekeye bajya bajya eh. kabisa barabe leta ibikurikirane kabisa ntabwo ntabwo barabatuza yego ahantu bita mu kanyosha mm rero kabisa barabikurikirane kabisa byaba renze urupingo eh, mwarabishikirije buheruka ntabwo eh, bimeze gute baguma babandanya noneho nabo bantu eh. kugira ngo n'abagejeje umutekano babyumvireho n'abandi babyumve o amerika yamaze kugenda amerika rero tubwiye ko hari abantu bakora ububisha bitwaje imipangu undi munyanya ku murongo alo ni ku isanganiro washyitse ah, naho gendeye manuel mu ntara y'amakamba manuel mu ntara y'amakamba uri muri komini yahe komine kayogoro kayogoro aho uri ku mutumba wahe umutumba eh, wa mayange mm, aho rero havugwa make utamenye urumva eee eh. nagomba gushikiriza urabona mm. hari ibintu by'inkino aho muri zone bigina urabona mm-hmm. ejo barakinye umupira mm. hanyuma twese yahagarariye izo nkino mm-hmm. duhita dutangaje ubuhake tubona yinjira mu kibuga hagati inde ndetse yahagarariye izo nkino inde umukuru w'izo nkino yateguye izo nkino z'amahiganwa yego batona yinjiye mu kibuga yirukana abantu bari ku mubari n'inkona bateragira imigere ni abantu n'abakinnyi yirukanye cyane oya yirukana abashabiki abaje kurora urwo rukino Eh, bari binjiye mu kibuga hagati cyane n'abari ku nkengero ariko bararura yaciye mu hagati yiruka n'abakinyi bariko barakina nabo bantu urumva bari bari binjiye mu rukino mu kibuga urufuta ni nk'abajya abantu baba bariko bararorera bakaca bavuza urwamo eh. hanyuma rero tuza kuraba nk'uruvugo turwo rwamo none abo bantu bariko bararorera eh. bari binjiye mu kibuga oya bari inyuma y'ikibuga kabisa mhm. ntarutangaje ubwira ngo abaru ahagarariye inkino amasaha mu kibuga guterana imigere akubita abashabiki bari barorera byadutangaje kandi afite n'impapuro yandikiye abantu n'amanota bahaye binziza hmm. ibyo tuba kandi hari igipolisi kibicejwe n'imbonerakure tuba tubicejwe ewe none eh? ubwo abo bantu ntibariko baratuma urukino rutagenda neza aho bari bararorera oya ahubwo cyane cyane umuntu aba atumiza zitagenda neza niwo mukuru w'izo nkino none byabye bigenda gute uko byavuye bigenda baciye bafata ngo bafate amapikipiki imwe ngo z'abanyagatwe muri zone bigina hmm. ntizigende gukorera uwo muntu ngo bakubise uwo muntu bakubise inde uwo mukuru w'izo nkino none wowe usaba iki ndetse na sano usaba uwo mukuru w'inkino hmm. ko yokwikemuka kudakorera kubera ko akazi yagiye mu karere k'igipolisi kuyogira gute kuyoguma yicaye agize niba bamuhaye akazandika amakosa bayabona mm. eh, akaza kubiba isuka mu bintu by'igipolisi urakoze cyane ubwira umugoroba mwiza ngaho murakoze kwisangane uwundi munywanyi ku murongo alo alo yamaze kuva ku murongo tubandanye tubibutsa nimero nari ko ndabwira ko mushobora kutwakora kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu undi murongo ku murongo alo alo alo yamaze kuva ku murongo murashobora kutwakura kuri mirongo irindwi na gatanu amajyana icyenda na mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa kuri mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri ikiganiro rero nawe iwanyu havugwa make tukaba tugeze igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itanu n'inani musubiza radiyo isanganiro ubundi munyanya ku murongo alo alo mwiriwe turagize mwiriwe nimbona uri mu ruyigi uri muri komini yahe muri komine butaganzwa komine butaganzwa kuri uri ku mutumba wahe ndi ku wa nyamugari muri zone biyogwa yego amakuru tutamenye ngaho ni ayahe nimbona ntabwo turi ko turumvikana ku muraza gusubira kugaragaza ko mu kanya ikiganiro naho iwanyu havugwa make alo uratumvaga n'imbona nimbona ntabwo tumvikana undi munyanya ku murongo alo mwiriwe mwiriwe neza ngaho kuri isanganiro ku isanganiro n'amahoro tuvugana n'abandi mutakuye muri amerika wagarutse mm. yego nashaka kuvuga yego eh, urahari ubwato buca kuri tanganyika eh. kuri rakosita ubwato bwahe eh, buroba ubwato buroba yego bukiba bwinshi kuko urabona urabona imvubu zabaye nyinshi mm. babikurikirane kabisa ibidukikije abantu ntibagironka uko nyene bikingira kubera ibikoko utire wowe imvubu zabaye nyinshi ku buryo zibangamiye mu buzima bw'abantu eh eh ego kabisa zabaye nyinshi zisigaye abantu eh, mm, hari abamaze kuribwa n'imvubu ego ryari bariko bararoba ryari duha akarorero amerika rero avuye ku murongo ariko atubwira ngo imvubu zabaye nyinshi kuri tanganyika ngo uburyo ngo zibangamiye ubuzima bw'abantu mugabo ntiyashoboye kuduha akarorero atubwire neza na neza ingene bigenda canke kumbure harabo maze kuribwa n'izo mvubu undi munyenyi ku murongo alo mwiriwe mahoro mm, tuvugana na bande mtokiye muri ndimana evrari inyabikere hano gatobo evrari evrari ubu kuri he inyabikere hano gatobo inyabikere mu ntara ya karuza e, mu ntara ya karuza aho rero amakuru tutamenye nayahe webwe mm abantu kuri baza barakwiragiza izo za pirate n'izo mu minsi nabi uti abantu bakwiragiza inoti z'amagendo izo noti ni zangahe ibihumbi icumi yego hari izo mumaze gufata ku buryo abagejeje umutekano cyangwa nk'abagejeje intara mushobora kuberekana izi noti n'iz'amagendo yego barazifashe kandi barazifashije ku bucunga ah, hari abamaze gufatwa muri abo bazi bari ko barazikwiragiza yego twarabyumvise ko umwe bamufashe hmm. gusa twebwe abanyagihugu niyo bayisuzaniye nawe ugasiyakira utabizi bituma umunsi bw'umudiringo yarane twagomba kwebwira turabinkeneye abigeraho uti wowe rero barabukuntu bozigwanya eee eh? none ga gayivurari eh, wowe eh. hmm. iyo notura y'amagenda uramaze kuyibona iyo umuntu ayibonye arashobora kumenya ko atariyo arabye neza cyangwa biragoye kubona bibaza ngo uti nabo bashaka akazi eh arabitora bibaza ngo niyo eh muganka we urumva ntibikunda eh natwe durakora biradutamo <laughs> uti rero usaba yuko bageje intwaro ngaho mu karusibo rikanura izo noti ntizusubire gukwiragwira okay urakoze cyane awa ngira wa mwiza Narakoze buraratwa ko yari mu karusa tubwiye yuko oh, hamaze kwibonekeza inoti za magendo aho rero ngo n'abajeje intwaro bamaze kumenya icyo kibazo twizere ko rero icyo kibazo ugiye kurwanywa byivuye inyuma undi munyanya ku murongo alo halo yamaze kuva ku murongo isaha imwe n'iminota mirongo itanu n'umunani mu kiganiro radiyo isanganiro ikiganiro iwanyu havugwa amaki kirabandanya ndabibutse ko yuko kiganiro kiremeshejwe na Didier Niyonzima mbwa bw'ibyuma ndi kumwe na Eric Uwimana Yeah atamahoro nta terambere nicyo gituma tubwe kwicara hamwe tukayaharanira tukayabumbatira uko si ukurirwa abarundi umva inama MA Production iki ni igihe cyo arashyitse ku murongo alo alo yamaze kuva ku murongo ntishobeye kumvikana abariko baratuhakura rero murashobora kubandanya mutwakura kugira ngo mutubwire amakuru tutashoboye kumenya yibyabira hiwanyu undi munywanyi ah, batoretse ko yavuye ku murongo ah, cyangwa amakuru kumbura amenyesha amakuru batashoboye kuronka ingene bashikaho vyabire kugira ngo bashobore gutohoza umugerero muri ngaho murashobora kutubera ijisho mugashikiriza ibyo byabirenga kugira ngo Ah, ari ibintu bimeze nabi abajejwe kumbure kubitunganya abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano bakamenya bakaheza bakabikorera ko ari ibintu byiza naho nyine kumbura abandi bakumviraho bagashobora kufata kubifatira ko akarorero ah, ibyo rero byose ni mu kiganiro iwanyu havugwa make isazi ibiri rero zirarumanye hano mu cyo isanganiro ah, mubandanye n'umutwakura ushobora gutakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu ubundi munyanya ku murongo alo Allô Allô ndabo turumva ku myonyoke amaze kuva ku murongo cyangwa murashobora kutwakura kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu mirongo irindwi na gatanu undi munyanya alo alo yamaze kuva ko nariko ndavuga mirongo irindwi na gatanu amajyana icyenda na mirongo inani na gatatu amajyana icyenda na mirongo itatu na gatatu Eh, canke kuri mirongo ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri iganira yohanya buvugwa maki kirabandanya Somebody. isaha zibiri n'iminota ibiri mu kwico cya radiyo isanganiro iganira y'abanyamaguru amakikira abandanya umunyanya k'umurongo alo alo alo alo n'amahoro mwiriwe neza alo tuvugana nande mutokiye muri he eh, makebuko didasi ibarabara rya makebuko na gishubi rimeze nabi kweri ibarabara rya makebuko na na gishubi na gishubi imvura iyo n'imiduga ntirengana rimeze gute ririmo ibinogo yego aha ibiba byinshi biratega eee eh. ni nk'ibirometero bingana gute ibirometero mm. cumi n'icyenda cumi n'icyenda wowe usaba iki none ko rikora ko barikora urakoze cyane yego mm. iyo ni ridasi yatokeye ngaho make kuko asaba yuko ibarabara ryokorwa rimeze nabi turamushimiye isazi iminota itatu ikiganiro iwanyu bavuga amaki kirabandanya uwundi munywanyi yamaze gushaka ku murongo alo alo mwiriwe mwiriwe eh, neza inde ni umuntu atishimiye uri hehe ba amakuru ngaha uri muri komini banza utubwire uri muri komini yahe nyabiraba haba muri bujumbura rero nta bujumbura ngo abantu baca imanza halo ntitukumva neza uvuze ngo abantu baca imanza gute abo bantu ni abantu baca imanza atari abacamanza yego baraca imanza mugabo mukuru w'umugambwe niwe aca imanza ni bande umugambi uwuhe ntabwo tukumva neza ntabwo tukumva neza arabuhagarara ntihafata halo umunyonyera twakuye atubwiye ko ari muri komine nyabiraba atari kwivuga izina tubwira ngo abantu bace imanza kandi kumvikana neza ah, twizere ko hava twasubira kutwakora kugira ngo atubwire neza ayo makuru yari yifuje kutubwira undi munyanya ku murongo alo mwiriwe mwiriwe mwiriwe tuyaga nande ndi fiyake ndahantu muri ruyigi niga ku fiyake ruri muri mu ntara ya ruyigi Eh, uri kumwe kubaza ikibazo cy'abigisha prema kugira ngo turungikira abigisha turabavuze cyane uri muri komine ya hegafiyakare komine ituru wowe uri umunyeshuri yego aho wiga uherereye ntabigisha mufise ejo urafite ingorane cyane haheruka gukorwa igikorwa cyo gukwiragiza abigisha mu bibanza bitandukanye mu gihugu mwebwe mm. ntimwashikiriwe oya basha mm. mwora abanyene الو alo fiyakire fiyakire yatwakuye ari muri komine gisuru mu ntara y'urugero atubwira yuko aherereye atabigisha bahari aho muri komine gisuru ku nibazere ikorero akamukiyo kumviswe ubu ni munyanyaro yamaze kuva ku murongo isaha zibiri n'iminota itanu uwundi alo alo ego ego ndumwe Ego umunyabiraba. Wori umunyabiraba. Ego me. Eh, wari kuravuga gute? Ego kuri mutamenya ngaha. Ngaha kuri komine. Ari abantu ngaha umukuru w'umugambwe. Uw'umugambwe. Uwatimanze zanye. Umukuru wumugambo uhe. Halo? Halo? Yamaze kuva ku murongo twakora ari muri komine nyabiraba. Undi munyanya lo. mwitwa abandi mutakuye muri he yosefu mukabezi yosefu uri mukabezi aho mukabezi amakuru tutamenye ni ayahe hari ibintu nibaza ko mu yo mukabezi nibaza ko umengo ntagikora neza umuntu agiye kwandikisha umwana amara amezi atatu atararonga urupapuro mm. yego bigenda gute twebwe turajyana bakandika bakanyuma bakavuga ngo musitanteri ntaracumye tugasubirayo tugasura tukabura mm. iyo mubajije none kubera iki musitanya adasinya babwira ko ari ku mpamvu zihe rero batubwira ngo ntararonka akanya ko ah. afise ibikorwa byinshi cyane <laughs> twebwe biratugora twebwe umuntu mutoya kugira dushike kubaza bwose ubwiye ukabaza wewe wowe ubwawe byaragushikiye yewe eh, ni jewe nyine byaranshyikiye eh. none musabe iki utanteri akadusinyira izo mpapuro kuko n'ubu tujyamye mu ikomyi hmm. wumva n'impapuro bandikishiriza ko abana bakivuka turamushimiye Joseph atwa ari ngaho muri kabezi ariko aratubwira yuko rero bafite ikibazo cy'uko bataronswa impapuro z'aho bagiye kwandikisha abana Eh, twizere ko rero nimba icyo kibazo by'ukuri gihari aho muri kabezi ababigejwe bariko barabibagira ngo bashobore gutunganyiriza abo banyagihugu undi munyanyi ku murongo alo yamaze kuva ku murongo ni saha zibiri n'iminota umunani ikiganiro iwanyu havugwa make kirabandanya turacafise iminota igera kuri mirongo ibiri n'umwe kugira ngo mushobore kubandanya mutubwira amakuru y'ibyabereye iwanyu tutashoboye kumenya alo amahoro neza tuyaga nandi mutoke muri uti ababandaniriza ayo makuru ni mwe mwamutumye eh. none wewe waciye umumenya halo aha ikiganiro banywaje havugwa make kirabandanya nibaza yikorera umuntu atokwakura avuga ngo naka nabandanye ahubwo ufise wowe ibyo ushikiriza ni byiza ko ukwakura ukabishikiriza ah, nibaza ko atawakura kubera yuko aba yatumwe n'umuntu kanaka alo alo ubundi munywanyi ku murongo turabona ah, tutumvikana yamaze kuva ku murongo ikiganiro banywa havugwa make kirabandanya Eh, murashobora kubandanya mutwakora kugira ngo mutubwire ibijyanye n'amakuru nako amakuru iwanyu kugira ngo dushobore kubimenya undi munyanya halo yamaze kuva ku murongo mu kanya turandanya twakira aha amundi yamaze gushyika alo alo alo mwiriwe ni amahoro yego tuyagana abandi mutokiye muri Emmanuel abandi bujumbura Emmanuel bujumbura amajahe ah, mukajaga mukajaga aho hari iki ngaho mucaga mukajaga tutamenye nashaka kubabwira amakuru yabaye mu rutovu mu rutovu niho uvuka uheruka yo ryari ejo e-, niyo waruri habaye iki rero mu rutovu yambaye agapuruma k'ahantu hari hadutse umuriro umuriro hmm, nyabake n'umuriro wo ku musozi nyine w'umuyonga wiwe mu ishyamba eh. mhm. ama rero abagiye kuzimya bose barabakubita bose eh, eh, barakubiswe bagiye kuzimya umuriro bakubitwa n'abandi hari umuhungu yabakubise mwene wacu nyine mwene wacu niwe yabakubise mwene wanyu niwe yabakubise akubita bagiye kuzimya umuriro kandi yarabakubise mu kuzana igipanga kugira bateme kandi ni kumufasha ntibanamufashe ariko uwo none yabakubita yabakubita yitwaje iki sinzi kurema kandi abakubise nibo bake bajya mu kazi asabye namye ejo ndanaraba n'abapfunzwe ariko wewe aracyidegembya akibere muhira none uwo ni mwene wanyu yabakubise uti rero yabakubita yashaka yuko muri muriro ubandanya waka ngira ngo ibyo nicyo nabona mm. wowe usaba iki none nimba ibyo byarabaye mm. byarabaye kuko jya niyamiyeyo ndagenda no kuraba abafunzwe mm. ariko yabakubise ndamubona muhira banamubagije igituma aza kuzana igipanga cyo gutema abantu Hmm. abagejeje intwaro none bobo ntacyo bashoboye gukora yewe umukuru w'umutumba yaramubagira ati none ukamukuru w'umutumba wakoze iki ari raporo wamutangiye ko yagiye kuragire amarabana hmm. ariko we yambwira ko atari raporo iwe yatanze eh. ariko abakubiswe barafunzwe n'ubu bari none ntimujya kubimenyesha abakuru kusumba umukuru w'umutumba kugira ngo barabe ukuntu bayatunganya kibazo narabonye narabonye ko mbenga biri ni ibintu nyine bagize by'ibintu nyine byo sinzi ukuntu bino bivuga none wowe usaba iki bityo saba ni uko iyo ngendo y'ibipanga ko yohagarara hmm. kandi bakamufata bakamuhana mbe wowe uyu muriro mwibaza ko wari wavuye kuki ntibabonetse eh. ariko abo bafunzwe bashobora bababwira ati nimuvuge ko hari ubundi ko babahaye impera kugira baze gufata uwundi kuri we yarabahaye amahera kugira ngo awuturire eh. Eh, ariko abo bandi bavuga ati twebwe nta mahera yaduhaye twabonye umuriro uri kuraka turawuzimya hmm. rero guverinoma byagenze urakoze kutubwira ibyabaye ngaho mu rutovu mugire ijoro ryiza radiyo ubwo ndabibabwirenga ku iradiyo insanganyamukoro hakurya tureka gukora gute bivana n'amasaha wagiye ko eh, eh, oya uza mu gatondo isaha zibiri sawa namwe murakoze harakoze ni isaha z'ibinota cumi n'itatu iganira yohani wabwa amakikira abandanya ikiganiro iwanyu havugwa amaki kirabandanye kuri isanganiro isaha z'iminota cumi n'itandatu ubundi munywanyi alo yosefu mukabezi yego mm. nariko ndavuga rero nti umuntu aramara amezi ashika atatu cyangwa ane arenga yaragiye kwandikisha umwana atararonga urupapuro rwo kumuvuza yego ariko rero basaba ko mwobushika mukabezi mukaraba mwebwe mushise amajwi ashika kure Mm. hama mwebwe akamo mutera n'akahe musaba iki akamo tutera mutantera inazara dusinyiza mpapuro abana bacu bavugwe kuko hari aho umwana agwara utagira amafaranga mm. uza waramwandikishije akavugwa ku buntu yego tubashimire rero Joseph kubona mwatubwiye ayo makuru ari ngaho mu kabezi yego murakoze namwe mugire ijoro ryiza namwe arakoze Joseph ratwa kwere ngaho mu kabezi uno nyumyanyi ku murongo alo alo alo mwiriwe namahoro eh tuvugana nabande untwakuye muri muvugana n'umuntu yashirwe kwivugize na mu ntara muri zone mu buga zone mu buga muri komini ya ya gitega nyene eh utiri ngaho muri zone mu buga none eh, hari amakuru yaye turabaza cyane hari ibintu byabaye byo kwa Mungu hahise umuyangayanga yacumise mbigita umuntu mu ndabusha naho afokamara mm kandi hari umuntu w'umutwa ukabona ko umenga ubutegetsi bukora neza kubona uwo muntu batamufashe kandi bari ku murango habona ni ukuri birabaje cyane twe turabaje cyane rwose ibyo ahubwo ni birateka igongo uyu muyangayanga yaziburiye imboga ituwo muntu amuzize ngo ni uko ngo adamusabye ngo inyama ngo zibiri ku majana atanu zijya z'ingurube hanyuma bazitanga ku majana atandatu Mm. atavuga ngo ngo ariko amushwanaje turamucibita imbuga itari mu nda wegeye byaba niho wari uri jana twari twegereye gusa byarazwe no bamufata kubera yari afite imbuga itari baramutinya mugabo kandi hariho n'igipfunsi kiri hasi umugabo ntacyo bakoze ahubwo utuntu tw'umenga ubwoko bwatwo umenga barabutinya cyane sinzi igituma hari uwashoboye kuyitura igipolisi cyangwa abajejenari kugira ngo batabare barabyituye gusa umengo umenga barashika cyane ntitubone icyo ari cyo ahubwo biratangaje ntabwo mm. ntihatari biragoye waza ko bibashyigikiwe kubera iyi uwo muntu atashoboye kuyivuga izina ari muri komine gitega ariko yatubwire ko hari umuyangayaga ngo yaba yaraziwe imbugita umuntu yaragiye kumugura inyama Eh, reka tukumbura abajeje intwara muri icyo kibanza babyumvise bashobora gutohoza iyo nkuru kugira ngo bamenye by'ukuri byabaye alo alo mwiriwe mwiriwe mm, tugo tuyaga nande eh, tuyasa n'umuntu akenye no mu rutanga alo alo ni umuntu atashoboye kubivuga izina aherereye amajyahe mu rutana mu ntara ya rutana muri komine giharo giharo awuti ah, rero ngaho muri komine giharo havugwa make neza neza umutumba umunywanyi wacu aratwakwiye ari muri komine giharo turabona ko ntidushoboye kumvikana kumuraza gusubira kutwakura turacyafise iminota ah, cumi yo kubana iwanyu havugwa make ikiganiro iwanyu havugwa make rero aho muri kubona turakora mutubwira eh, amakuru y'ibyabaye iwanyu tutashoboye kumenya cyangwa tutashoboye gushika ngabwira ngo ushobore kubitohoza mu biga by'ibyuma ndacari kumwe na Eric Wimana kuri mikoro muri kumwe na Didier Niyonzima ni saa zibiri n'iminota mirongo ibiri natura ku sábio do mal na havugwa make kirabandanya isaha z'imwe na mirongo irindwi n'umunani imyanya ku murongo alo alo ninde njyewe manuel ngarutse manuel ugarutse warutoke tubwiye kuri he eh, nakubwiye ko ntigamukazaga mugabo nashaka hmm. nabasabe mubwireze n'uzabimana azagenda atoza amakuru ibintu biko biba mu tuvu biragoye ko aguma afunga abantu uyu uvuga ninde ubwira ajye kuhatoza zeno nzambimana umwe atoze buri iwacu zeno nzambimana nta muntu yitwa zeno nzambimana akora kuri iriya isanganiro ujya muri jenaliste atohoza iby'amakuru hari iwacu nyine mu bitobo eee eh, oya ntawe eh, ntawe reka kutubwire tuzunguruke wowe ndifuza ko musanire ko duha umuco y'ibintu biri kubiraho none wari kurutubwira yuko abafunzwe ari abariko barazimya abazimije umuriro eh, ariko uwabakubise nibo baracidegenda kandi agiye kuzana ifango agira bateme nabo bafunzwe ni bangahe ni babiri ni babiri eh, kandi bose n'abanyeshuri kabisa uyo nawe ngo yashatse kubatema n'abakubise we ngo aridegembya nuba aridegembya ntaco baramugira eh, musitanteri hari ico ari bivugako musitanteri ahubwo twagomba kaduhe inyishu ibyo bintu tera wifuza yuko byogenda gute kumbure aba musitaneri ashobora kubyumva amakaga kagira icyo akoze ashobora gusanga n'uwo atabyaramenya eh, arabizi kuko nunamye kandi n'uwo yabona babafungishije abo bandi hmm. eh. usaba rero yuko abo bantu borekugwa nsaba yuko abantu borekugwa hama uwabakubise hmm. agahanwa reka tugushimire manuel rero kuri ayo makuru utanze tuzere yuko icyo kibazo kizova mu nzira murakoze mm, isaha z'ibiri n'inota mirongo ibiri n'itatu turamushimiye manuel agiye kutwakura uwundi alo mutwakuye muri he mutamu wa sate batazira alo yamaze kunywa agatelefoni kacitse uwo n'umunyanya aratwoka yari muri mutambu agatelefoni ke ntigashoboye kuvuga uwundi alo alo mwiriwe Eh, tuvugana nande eh, telefone yawe ntabwo yumvikana neza ariko ndabumva duza akajwi rero tubwire uturi muri komine makebuko eh. ntushimye kwivuga izina aha muri makebuko hari iki muri makebuko hirya mm. rero twari twakeye impungenge ngo n'abantu abanikora ntitukumva neza arabuduza ijwi burya ndakumva yego wowe ushobora kugutumva mbwa tuni tukumve neza bivanye n'ukuntu telefone yawe imeze ariko muri make uko eh cyane gaza ifashanye eh yihereye abakomye cyumba uvuze uti musitanteri wo muri komini makebuko yafashe ifashanyo ayihereza abakuru imitumba uwo muntu yaratwakuye biracitse ntashobora kumvikana Eh, ibyo ariko aratubwira ntitwari tubwatahure neza ibyo ari byo undi munyanya yamaze kuva ku murongo nawe wenyine mu minota rero ine yonyine eh, tuba turangije ikiganiro iwanyu havugwa maki cuno munsi eh, turengeye ko mu mutwakura kugira ngo mutubwire ibyabereye iwanyu na cyane cyane mukibuka yuko rero nk'uko bimeze bisanzwe muri kiganiro iyo ufise icyo ushikiriza iyo ufise inkuru ushikiriza ushikiriza inkuru by'ukuri uh, yabaye canke wiboneye ibintu by'ukuri byabaye hama na cyane cyane mukabishikiriza mu rupfasoni ntangere mu minota rero ine yonyine n'amasegonda tuzoba turangije iganiro iwanyu havugwa make ico munsi twese turi bamwe twose rimwe dusa nk'iyakane twese turi twose rimwe dusa nk'iyakanisi n'agahiye yemwe turabavandimwe turabavukanye turabarundi twese intwari wamyurisi yacu kuva kera gahugu gamata n'ubuki mu mahirwe mu magorwa abarundi twarurunani kera twasangira byose nta muryano abavamahanga ngo baze baduciye mu imirwi baje badushinga mu imbuto y'ububisha n'ububegito abarundi baca batangura gucanamwo no gukebana amaraso imfubyi isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri n'umunani muri radiyo isanganiro ikiganiro uraha iwanyu gihabwa amagi cy'uno munsi hano rero tukirangirije reka dushimire muri mwese mwashoboye kutwakura muri mihigo itandukanye y'igihugu n'intara zitandukanye aho mwashoboye gushikiriza amakuru y'ibyabaye iwanyu uh, kugira ngo kumbure abandi bashobore kubyumviraho reka nshimire na Eric Uwimana yafashe mu bw'ibyuma ntibagira gushimira mwe mwese mu mubaranya gutega amatwi radio isanganiro DJ niyo nzima rero nari ndemesheje kino kiganiro nkaba ndabasezeye nongera ndabashimira mu kanya rero umuntu tumwe yonyene muca mwukira makuru y'abagenzi bacu bo kuri radio BBC wanyu havugwa make